บุ๊กทูเก้าสิบห้าโนเซชิชินจ์โนเซชิชินจ์คำสันธานสอง conjuncții conjuncții เธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ de când nu mai lucrează De când nu mai lucrează? ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ De la nunta ei? De la nunta ei? ใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit. Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit. ตั้งแต่เธอแต่งงาน De când s-a căsătorit, nu mai lucrează. De când s-a căsătorit, nu mai lucrează. De când se cunosc, sunt fericiți. De când se cunosc, sunt fericiți. ตั้งแต่พวกเขามีลูก วกเขาแทบไม่ไปไหนเลย De când au copii, ies rar în oraș. De când au copii, ies rar în oraș. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Când vorbește la telefon. Când vorbește la telefon. ขณะขับรถหรือ În timpul drumului în timpul drumului? ใช่ rot. Da, în timp ce conduce. Da, în timp ce conduce. te rot. Vorbește la telefon în timp ce conduce. Vorbește la telefon în timp ce conduce. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Se uită la televizor în timp ce calcă. Se uită la televizor în timp ce calcă. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile. Ascultă muzică în timp ce își face lecțiile. ดิฉันมองไม่เห็นเลยถ้าดิฉันไม่มีแว่น Nu văd nimic dacă nu am ochelari. Nu văd nimic dacă nu am ochelari. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Nu înțeleg nimic dacă muzica este așa tare. Nu înțeleg nimic dacă muzica este așa tare. Dișan, mai dai clin. ดิฉันไม่ได้กลิ่นตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Nu miros nimic dacă sunt răcit. Nu miros nimic dacă sunt răcit. Rau să nang taxi, ta fun เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Luăm un taxi dacă plouă. Luăm un taxi dacă plouă. เราจะเดินทางรอบโลก Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto. Călătorim în jurul lumii dacă câștigăm la loto. ถ้าอีกเดี๋ยวเขายังไม่มา Începem să mâncăm dacă nu vine în curând.